انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد چنین گروه شکست میخورد گروهی که شبشان قیام اللیل روزشان نوافل دیگر است آیا گروه جهاد و استشهاد شکست میخورد هرگز نه برابر آسمان ها و زمین قسم است که هرگز شکست نمیخورد گروهی که شب و روز به الله جل جلاله دست به دعا زاری میکنند رب دینک هذا الدين دينك وهذه ارضک و انت تعلم ان ما خرجنا الا لی لدينك وابتغاء مرضاتك فانصرنا وأعزنا ولا تجعل للكافرين علينا سبيل رب وامدد لدولة الخلافة حتى تحكم مشارق الأرض ومغاربها ربنا ولا تؤخر علينا نصرك والظفر بمال وعرض وأرض الصليبيين رب إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء إنك أنت القهار الجبار الكبير المتعال سبحانك لا تخلف الميعاد ای رب من این دین دین تو است و این زمین زمین تو است و تو میدونی که ما به هیچ هدف دیگر خارج نشده ایم به جز نصرت دینت و طلب رضامندیت پس نصرت کن ما را و عیزت بخش ما را و نگردان برای کفار هیچ رای غلبه را بر ما ای رب من وسعت بده دولت خلافت را تا حاکم شود در شرق و غرب زمین ای رب ما بر ما تأخیر مکن نصرتت را تا حاکم شود دینت به سرزمین های صلیبیان ای رب من یقینا که تو را هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان عاجز می کند یقینا که تو قهار جبار کبیر و متعال هستی پاک هستی تو نخلاف کننده وعده آیا سربازان کثیف تاغوت با چنین گروه مقایسه شده می توانند؟ هرگز نه آیا سربازان تربیه شده و تغذیه شده امریکا الله و دوستان الله جل جلاله را شکست داده می توانند؟ هرگز نه به عرش بزرگ قسم است که اینها به خود گودال حلاکت دنیا و آخرت را آماده می کنند ولیکن نمی دانند آیا سربازان که برازاقیت امریکا عقیده دارند نه برازاقیت الله جل جلاله با گروه مقایسه شده می توانند که تم و توقع نه از شرق را دارند و نه از غرب را بلکه تمام دولت های کفری بر ضد آن جمع شده اند چی شده شما را چی گونه فیصله میکنید آیا سربازان کثیفی که از دشمنان قرآن دفاع میکنند دشمنان که قرآن پاک را آتش زدند و از سوختن آن لذت بردند با کسان مقایسه شده می توانند که به خاطر حاکمیت قرآن می جنگند و جان شیرین خود را فدا می کنند هرگز نه آیا سربازانی که با مجاهدین بغض و دشمنی و با کفار دوستی دارند با کسان مقایسه شده می که تنها دوستی با الله و رسول الله و مؤمنان را دارند هرگز نه آیا سربازانی که در قصرها و اماکن مزین و غذاهای لذیذ آیساف تغذیه شده اند با کسان مقایسه شده می که تمام زینت دنیا را ترک کرده و شب و روز خود را در کوههای خشک به خاطر حاکم قرآن عظیم شان میگذرانند هرگز نه آیا سربازانی که از اماکن فساد کنسرت ها و جشن های مبتزل و خلاف اسلام همچون نوروز و مراسم شیعه های مشرک پاسداری میکنند با کسان مقایزه شده میتوانند که به آوردن امنیت و صلح تحت نظام الله می جنگند هرگز نه آیا سربازانی که در میدان جنگ موادهای ثقیل انفجاری تیاره های جیت جنگی و امبولانس های مجهز به خدمتشان است با کسان مقایسه شده می که بجز الله عزوجل دیگر هیچ نصرت کننده پی هرگز نه قضاوت با شماست لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خبرهای جهانی خوش آمدید امروز دوشنبه هفته رجب سال 1437 هجری قمری در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در اطراف دولاب در ولایت انبار رئیس ارتش لشکر هفتم نیروهای عراق به نام نصر غزبان به هلاکت رسید در دو انفجار دیگر در مناطق القدیر و زعفرانیه در شهر بغداد تعدادی از نظامیان خیزش مردمی کشته شدند مجاهدین خلافت اسلامی کاروان نیروهای نایجریا را در منطقه به نام بورنو آماج حمله کمین قرار دادند که در آن شش موتر نظامی دشمن از بین رفته و تعدادی از اساکر کشته شدند و همچنان اسلحه و مهمات زیادی نیز غنیمت گردید جنگنده های آمریکایی منطقه کفرغان در شهر سوران حلب را بمباران نمودند که در نتیجه چهار فرد ملکی شهید شدند درگیری های ذات البینی میان پیشمرگه های کرد و ملیشه های شیعه در ولسوالی توز خورماتوی ولایت کرکوک جریان دارد تا کنون در این درگیری ها سه اعراد تانک پیشمرگه ها از بین رفته و پنج سربازشان به شمول یک قماندان بلند رتبه کشته شده و ده تن دیگر زخمی می باشند همچنان از ملشه های شیعه تعداد سی تن در این درگیری های ذات کشته و جنگ تا کنون جریان دارد از پیشروی نیروهای مرتد عراقی جلوگیری به عمل آمد این نیروها خواستند تا از سمت شمال غربی به سوی منطقه جبهه شامیه در شهر بغدادی پیش روی کنند اما با مقاومت سخت مجاهدین خلافت اسلامی قرار گرفته مجبور به ترک منطقه شدند یک خبر دیگر از شام رساند که تعدادی از جنگجویان جبهت النصره به دولت اسلامی پیوستند دولت اسلامی در دو هفته گذشته سه فروند تیاره جیتی سوریه و یک تیاره بدون سرنشینی روسی را در ولایت های مختلف شام سقوط دادند یک حمله کننده استشادی خلافت اسلامی تجمع نیروهای عراقی را در منطقه الحسینیه در شمال شرقی بغداد هدف قرار داد که شماری کشته و زخمی به جا گذاشت و خبر اخیر این که مجاهدین دولت اسلامی یک استاد دانشگاه را به جرم دعوت به عقیده الحاد در شهر راجشاهی در بنگلادیش ترور کردند این بود تحولات خلافت اسلامی حال توجهتان را به برنامه های دیگر جلب می دارم طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیوی باشه که با که دخترا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نم خوردن، دعای از خو خستن، دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک سراهای سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است دیجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی نمیترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت شریعت ربنا نور به نسمو علی النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم قلهاي خراسان به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم بسم الله الرحمن الرحيم برادران مؤمن مجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شما رادیو صدای خلافت مشنوین ما با مسلم خراسانی هستم در خدمت شما در برنامه گلهای خراسان برادران محترم خلافت اسلامی نظام است که به خاطر حفظ عزت و آبروی مردم برای حفاظت از مال و دارایی مردم و به خاطر حفاظت از عقیده سالم اسلامی هم از خرد و بزرگ به وجود آمده و این نظام است که از طرف الله تعالی تعیین شده این نظام نظام الله است در این نظام انسانیت است در این نظام اخلاق است در این نظام اطفال تربیه درست می شوند عقیده اسلامی را می آموزند اخلاق پیغمبری را می آموزند این نظام متوجه تعلیم تربیه حیا ادب اخلاق و انسانیت اطفال ماست. است در اینجا اطفال مجاهد و مبارز تربیه می شوند اطفال ما الحمدلله از خود شجاعت و دلیری نشان می میتن برادران گرامی شما مشاهده میکنید کسانی که زیر های تاغوتی زندگی میکنند اطفال آنها چه قسم تربیت شده بجز از دشنام دادن بجز از آزار و اذیت مردم دیگه کار ندارن خب برادران مسلمان شما را در انتظار نمیگذارم که خسته نشین میریم چند لحظه با اطفال مجاهدین سخن میگیم مشنویم که در رابطه به خلافت اسلامی چی گفتنی ها دارن شریعت ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد شنوندگان گرامی ما در یک محله قرار داریم که اطفال مصروف بازی هستن اینجا میریم با یکی از اطفال سخن میگیم که چی گفتنی ها دارند السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله خواهرک نام خود چی است؟ خدیجه ماشاءالله خدیجه چند ساله هستی؟ شش ساله ماشاءالله خدیجه خواهر درس میخوانی؟ آه خب با اطفال دیگه ساتری میکنی اینجا؟ آه چی ساتری میکنین؟ دعاها را یکی دیگه خدایت میتیم ماشاءالله دعاها را یاد داری؟ آه نما بین شما بچه ها بیخی نیست چرا؟ بچه اکا که دخترها که ساتری میکنه خلاف اسلام است ماشاءالله خودت گفتی که و یک دیگه خود دعاها رو یاد میتیم میتونی بر ما بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ آه کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نان خوردن، دعای از خو خستن، دعای تشنو رفتن، دعای خو کردن کلگیش یاد دارم ماشاءالله از خلافت اسلامی راضی هستی؟ آه قبلا شما در کجا زندگی میکردین؟ در کابل در کابل خوش بودی یا در اینجا؟ نه در اینجا خدمت مجاهدین ایجا میکنی؟ هر وقت نان چای یک چیز برشان میبرم نظام دموکراسی اسلامی یا کفری؟ نه کفری در اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم و چیزا رو مشنوی نمیترسی؟ نه الحمدلله اگر خودت تفنگ دستت بتن فایر کده میتنی؟ آه کدام وقت فایرم کدی؟ آه کسی بر تو تفنگ داده فایر کدی یا چه رقم؟ نه کسی بر تفنگ داده کی برای تو فنگ دادن کاکای ماشاءالله کاکایت برای تو داد باز فیر کده تا نیستی آه ماشاءالله او دخترکایی که در کابل زندگی میکنن از تفنگ و از تیاره و از چیزا میترسن برزا چی گفتنی داری؟ او مثل پشک واره میترسن از تفنگ کی ترسیده ماشاءالله از تفنگ نباید بترسننی؟ آه آفرین در کابل درس میخواندی خودت؟ نه چرا درس نمیخواندی؟ در اونجا کارش درس های کفریست درسای کفریز دوجه؟ آه ایجا درس میخوانی؟ آه چی درس میخوانی؟ الف بیت اسکار دعاها سورا خودت گفتی که دعاها را یاد داری حالا اگر پرسان کنم برام جواب داده میتونی که بعضی دعاها را بخوانی؟ آه تو دعای از خواب خیستن بخوان الحمد الذي احیانا بعد ما ماتنا و نشور ماشاءالله دعای ختم غذا را ما بخوان یعنی بعد از نان خوردن الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني هو من غير حول مني ولا قوتي ما شاء الله آه، بطرف بيت آه، بیت الخلا كميري میری دعاء دعا بسم الله اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث دوباره است اشناب که آه، یه چی را میخوانی غفرانک ماشاءالله سوره ها را چقدر یاد داری زیاد سوره را یاد داری یا کم زیاد الله خیلی یک سوره را از پرسان میکنم ما بخوان صحیح است؟ خواه تو امی سوره کافرون بخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين ماشاءالله شنوندگان گرامی شما ببینید که یک طفل چقدر با ادب و چقدر از اخلاص در اینجا زندگی به سر میبره و مانند او اطفال نیست که نعوذ بالله دموکرات تربیه شدن و پدر و مادرهایشان هم به اونا افتخار میکنن شما ببینید در نظام های کفری اطفال بعد از اینکه به سخن گفتن شروع کنن اونا را رقص و نعوذ بالله و شیطانت و آوازخانی و شیطانی رو برشان می آموزنن الحمدلله در قانون اسلام یک چیز نیست که نعوذ بالله اطفال مورد تمسخر قرار بگیره اطفال مسلمان ها هم در اینجا با عزت زندگی میکنن شما ببینید که هر طفل ما در اینجا پرسان بکنیم اونا حتما نماز خود یاد دارن از کار دعاها رو یاد دارن و اونا بسیار با ادب سلام یاد دارن با اطفال که در نظام های کفری زندگی میکنن و از اسلام بیخبر هستند از اونا که پرسان کنی یعنی بر اونا اگر سلام بتی به عوض سلام سلامت را و علیک بگیره بر تو دشنام میتن الحمدلله در خلافت اسلامی از خرد تا بزرگ همه انسانیت میفهمند و همه اسلام درک کردن و همه از اسلام راضی هستند و برای کسایی که زیر نظام های زندگی میکنه پیام ای است که بیاین زیر نظام خلافت اسلامی زندگی خود بسر و از او زندگی که در رنج و غم سپری میکنن او زندگی را پشت سر بندازن چرا که در او زندگی لذت نیست در زندگی لذت است که زیر قانون اسلام باشن خب دخترک پیامت برای کسایی که زیر های طاقتی زندگی میکنه پیامت برای اینا چی است پیام برای است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنن و کسایی که در اونجا زندگی میکنه زیر نظامان طاقتی زندگی زلدبار زندگی میکنم روزانه از طرف کفار ظلم میبینم و دین اسلام پایمال میشن قرآن می سوزانن سر حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم می میزنن اگر غیرت دارن بیاین به خلافت اسلامی زن نظام اسلام زندگی بکنن دو اونجا چی دیدن خوش هستن اینجا بیاین اسلام ببینن خلافت ببینن اونجا اطفالشان در مکتبا دموکرات تربیه کنن بیا اینجا از اسلام رضایت ببرن نه موجود میرسیم دو شارا باز مکتب میمانند قانون دموکراسی و با زلیل خواد بودین جزاك الله خير حياك الله شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم خب شنونده های رادیو صدای خلافت شنیدید که یک طفل معصوم چی احساسات داشت و چقدر از خلافت اسلامی راضی بود سبحان الله حقانیت خلافت از اخلاق اطفال هم ثابت کرده میتانیم شما ببینید اطفال غیر مسلمانان را زمانی که به سخن گفتن شروع میکنن پدر و مادرش برزو یاد میته که فلانی را دشنام بتی و یا برش میگه که اما فلانی خواندنه که خوب کو آوازخانی را برشان یاد میتن الحمدلله اطفال ما زمانی که به سخن گفتن شروع میکنن ما بر از سلام دادن یاد میتیم ذکر و اسکار برشان یاد میتیم دعوت و تبلیغ برشان یاد میتیم خب شنونده های رادیو صدای خلافت در دقایق اخیر برنامه قرار داریم تا برنامه آینده که باز در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خالق تمام مخلوقات مسپارم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم طاغوت شناسي طاغوت شناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر و یک تعریف مشهور همی است که تاغوت او را عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت میگن تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت و کسی که دعوا میکنه که با الله تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبا تاغوت دوست داشته باشد یا زبانا این یعنی تاغوت تعریف میکرده باشد یا عملا از تاغوت اطاعت میکرده باشد یا از جمله نواقض کلمه از جمله نواقض ایمان است این برنامه را شنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید خب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد أي تاريخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف صالحین برگشتیم می خواهیم دفاترت را در عصر فتنه و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از تقیان تاقیان و از حکومت های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می سازیم برگشتیم چهار ارکان چهار اساس دموکراسی ارکان شما مشاهده میکنیم آزادی بیان آزادی دین آزادی اخلاقی و مشاهده میکنیم آزادی تملک اقتصادی که همه این چهار آزادی ها کس با اسلام مخالف است در اسلام انسان بنده محکوم است محکوم است بنده است آه آزاد است از بندگی بندگان اما بدون شک که بنده است؟ بنده رب السماوات و الارض است در دموکراسی مشاهده میکنیم که آزادی آزادی بیان انسان میتونه آزادی بیان داشته باشه به این معنی که میتونه که کفر بکنه میتونه الله و رسول داشته میتونه که مخالفت اسلام انجام بده. بعض احکام اسلامی را احکام اسلامی را چی کنه غیر مورد استهزاء قرار بده که ما مشاهده میکنیم مورد انتقاد در هر در, در همه جای کشور اسلامی رو مشاهده میکنیم بر اساس از این تنظیمات تشکیل میشه تنظیمات شما میبینید که تنظیمایی که تنظيمك بأساس قوميته تنظيمك بأساس نژاد تنظیمایی که بأساس زبان است تنظیمایی که بأساس ایدئولوژی های مخالف اسلام است همه ارزنده میگن در کشورهای اسلامی شما مشاهده میکنید افغانستان پاکستان اردن مصر حتی تنظیمای مشاهده میکنید تنظیمای کمونیست خود تنظیم دارن نشنالی خود تنظیم دارن قوم افغانستان خود تنظیم دارن ستایمی تنظیم دارن همه را مشاهده میکنه هم میگی جمع در حالی که در اسلام هم ممنوع است کسی که به خاطر اسلام کار نمیکنه و نمیتونه فعالیت انجام بده چی برسه که باز علم داشته باشه و این مردم رو دعوت کنه این ما در افغانستان مشاهده میکنیم آزادی اخلاقی رو مشاهده میکنیم که مطلقا پابندی نیست امروز هم جنس بازی که فعلا در آمریکا و در در بعضی کشورهای اروپایی مقنن شده من قانون در آمده که به موجب می نفس قانون مردم کار حتی در کلیساها عقد نکاح بس نمیشه یک تماما چیز زائدی امی فساد دموکراسی است که ما مشاهده میکنیم در افغانستان شما مشاهده کنید که فساد اخلاقی که در پردهای تلویزیون است همه ناشی از است و کسایی که امروز دوام میکنن از علمای سوی قلابی نمیخوایم که اه، این چینل ها فساد نشر میکنن یا در حقیقت تمام گپاشن یا اینا اصلا پذیرفتن این چیز را این صرف به این خاطر است که به چشم مردم خواب پاش بدن الإسلام صولي وادحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا واقلعي ما تبقى من فلول وانحري حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري دولة الإسلام صولي وادحري ملة الكفر وجمع العسكري آزادی تمالک اقتصادی رو مشاهده میکنیم در نظام دموکراسی ربا سود مشاهده میکنیم همه اما سود در حقیقت ستون فقرات اقتصاد دموکراسی رو مشاهده میکنیم اقتصاد راسمالی و کاپیتالیسم مشاهده میکنیم در همه جهان اسلام و غیر جهان اسلام مشاهده اینطور بانک را شما پیدا نمیکنین بانک را پیدا نمیکنین که پاکیزه سود باشه حتی بانکایی که به این زعم هستن که ما بانکای اسلام چرا بخاطر او بانک هم کس با بانکای ملی کس مرتبط است در کشورها و بدون تعامل ربوی و سودی امکان نداره که بانک امور خدا به پیش ببره این مشاهده میکنیم فساد اخلاقی آنقدر دامنش کشته کرد تا هزین مردم این مورد رزق مردم است مورد رزق مردم است مشاهده میکنیم در آزادی دین مشاهده میکنیم که هر کس اختیار داره در در, در ملل متحد کس قوانینش گنجانده شده که کسی که هر کسی میتونه که آزادی دینی داشته باشه کسی میتونه امروز مسلمان فردا یهودی و پس فردا نصرانی شود در حالی که قرآن میگه من رسول الله میگه منبع دین و فقط رو کسی دین تبدیل کنه شما به قتل برسانه این چیزا رو ما در دموکراسی مشاهده میکنیم در دموکراسی متوجه باشین دموکراسی دین است از این خاطر ما همیشه به این باشین که دموکراسی دین است حتی کسایی میگن دین اساسا تو دست ما هم دین است این خودش دیگه است این دین دین چی است دین دین منهجی شیوهی را اختیار کردن به خاطر زندگی که در تار پود زندگی چی باشه دخیل باشه یک منهج زندگی منهج متکامل زندگی دموکراسی منهج متکامل زندگی است ما مشاهده میکنیم در هر بخش ها در اجتماع اقتصاد سیاست همگی خب این آزادی های فردی که ما شما مشاهده کردیم اقتصادی گپا همگی ما اصل و اساس اسلام که بار از چی باشه از امر معروف نیست منکر باشه با این مخالف است با این متقن مخالف است دموکراسی با توحید مخالف است دموکراسی طاغوت است دین غیر الله عز است کسایی که در پارلمان هستن اینا را اینا مشرع هستن یعنی بیمون قانونگذار هستن اینا هر کدام اله هستن در اینجا مردم که اینا اختراقت اینا آلهه را به خود اختیار میکنن یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نوا که نامزاد میکنن خود در انتخابات بدون شک اینا دلالت به کفر نام میکنه که اینا بایی هستن که ما قانون غير الله رب بگذاریم قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الديني قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الديني نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني أسدي أجناده عز بجهاده أنعم القادة حشا الدوني أسدي أجناده جناده عز بجهاده أنعم القادة حشد الدوني قتلنا ماشي مبلاشي والفكر شاشي بحوال عياني قتلنا ماشي مبلاشي والفكر شاشي بحوال عياني قتلنا ماشي مبلاشي والفكر شاشي بحوال عياني قتلنا ماشي مبلاشي والفكر شاشي بحوال عياني قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني فكوا العاني على العياني والطغت هاني بعد ذا الحيني فكوا العاني على العياني والطغت هاني بعد هذا الحين ذقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني ذقمة تلهب عصفها يرهب تشفي وتذهب هم مغبوني تشفي وتذهب هم مغبوني بشر الأسرى بشر الأسرى أسرهم ذكرى أسرهم ذكرى والفرج قرب من رب الكون بشروا الأسرى بشروا الأسرى أسرهم ذكرى أسرهم ذكرى والفرج قرب من رب الكون قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني جيشنا ناره تسبق غباره والنوى غاره صار ناريني جيشنا ناره تسبق غباره غباره والنوى غاره صارنا ريني يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بان حولي يبغي الجنة يتبع السنة سنة محمد ما بان حولي سنة محمد ما بان حولي مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين قامت الدولة وضح فعوله سيف مسلوله نصرة الدين نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهون نهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهون